Ezabuli ya makumingasha tu nemo Enshara yobwesige ali ruhanga Waitu mkama nimpungira aliwe leka ntalichonara eira iliona Omugorogoki niwe ondokora ntega okutwi yangua onjune Oberwazi rwange nkuungireo ombere boma egumire ondokole ego obarwazi rwange neboma yange nakutawo amani gawe singa ompabule mara ondinde onyie omumutego ogwo bantegire kubaniwe bungiro bwange ninkukwasa omoyo gwange onchunguire waitu mukama oruwanga omunyamazima onoba abafukamira ebihuku kyonkainye nyesiga omkama nshanduke nshemererwe arwe kisha kyawe kuba wabona enaku zange wanshobokerwa ebiyengo byange tiwanaga mu mikono ya mubisha ekiriyo wantunga emirembe ngirira ekisha kuba ndi mushashe obujune bwantukuza amaisho kityo no moyo no mubiri kwako oburora bwange gaba majune gonka emyaka yange yona buba bushashe obujune buranjengeize nyumangaine nasigara amagufa abano babona babao nibasheka bataibange tibambona mukantu bataibange nimbatina kushobeza abali kumbona amwanda nibanyiruka abantu banyebirwe nkayafire nashusire enyungu eyatikire ego bangi bandiwo tinki inabugyo baliwo nibangendera nibaiga kunita kionkaine nyesigeiwe waitu mukama ninyebuga oko niwe obaruanga wange inye nokufa nokukira ndebireiwe nyura omumikono yababisha bange abangingiza omwiru wawe omurebe nobufura ondokole nokutao ekishakyawe waitu mukama leka ntashonara nakutakira shonaza ababi bagesheoli amagambo gabaoire abagamba ebishuba babumbulikwe abagira eisinini neigayangane bakageya abagoroguki bingi bita ebirungi byawe ebyo obikire abakutina ebyo kolera abakuungirawo omumaisho gabantu okabatunga emirembe abantu balebire oro oliwo tibaku bakantu niwe obakiza ababayiga kubaita oruo ababanoba babajuma iwe obalinda omkama asingizibwe kuba angirire ekisha ekyo kutangaza oruomba ile ntanga tangirwe omukigo ekibunzirwe omukutina kwange nkagambanti wanaga oruiwe okawulira okutaka kwange kana kutakire konjuna mugonzo mukama inywe nganzize omukama tanaga besigwa kyonka abonabonyage abeikuru abafakaza ekejo guma kwata amashaija inywe inywena abesigo mukama